Book 2 საჭიროება სურვილი საჭიროება სურვილი საწოლი მჭirdება საწოლი მჭirdება ძილი მინდა ძილი მინდა არის აქ საწოლი? არის აქ საწოლი? ლამპა მჭირდება. ლამპა მჭირდება. კითხვა მინდა. კითხვა მინდა. არის აქ ლამპა? არის აქ ლამპა? ტელეფონი მჭირდება. ტელეფონი მჭირდება. დარეკვა მინდა. დარეკვა მინდა. მინდა. არის აქ ტელეფონი? არის აქ ტელეფონი? კამერა მჭირდება. კამერა მჭირდება. სურათების გადაღება მინდა. სურათების გადაღება მინდა. არის აქ კამერა? არის აქ კამერა? კომპიუტერი მჭირდება. კომპიუტერი მჭirdeba. ელფოსტის გაგზავნა მინდა. ელფოსტის გაგზავნა მინდა. არის აქ კომპიუტერი? არის აქ კომპიუტერი? კალამი მჭirdeba. კალამი მჭirdeba. მინდა რაღაც დავწერო. მინდა რაღაც დავწერო. არის აქ ფურცელი და კალამი? არის აქ ფურცელი და კალამი?